Quick and Snow Show. Ôi, may qua vẫn kịp để nói câu 222 với các bạn Chứ không mang tiếng là quick mà lại đến muộn thì còn gì là quick mà Snow nhanh lên nhá, bỏ đống mũ áo găng tay che nắng ra đi. Chỉ vì mấy thứ phụ kiện lằng nhằng của Snow mà làm tôi mất bao nhiêu thời gian này. Mất thời gian thì cũng phải chịu, tôi phải giữ gìn làn da trắng mịn của mình chứ da đen xì thì đâu còn gọi là Snow. Thế thì lần sau tự đi đến studio nhá. Qua đón Snow vừa không tiện đường vừa phải chờ mất thời gian lắm. Sao Quyết không về nhà bà Quyết mà ở? Nhà bà ngay đối diện với nhà tôi, đi đón tôi tiện quá làm gì? Cái gì? Ừ? mới có mấy phút ngồi cạnh nhau trong studio mà đã cãi nhau tung trời bây giờ tôi với snow mà là hàng xóm nữa thì có mà suốt ngày uýnh nhau à quyết kia chẳng lãng mạn một tí nào cả sao quyết không nói là nếu chúng ta là hàng xóm đối diện nhau thì mỗi tối quyết sẽ trèo lên ban công nhà tôi và tặng cho tôi một bông hồng thôi tôi chịu tôi làm thế để mà cái con bẹc dê nhà snow nó đợp cả à? mà hoa hồng cũng đâu có rẻ ngày nào cũng tặng như thế đi tông cả mấy trăm nghìn mỗi tháng chứ chơi đâu Ôi giời, chưa chi đã tính toán chi ly, muốn thành công thì phải biết đầu tư Quick cả. Muốn được tặng hoa thì phải biết nịnh tôi Snow ạ. Nào đọc thư đi Snow, rồi đến khi nào sinh nhật tôi sẽ mua tặng Snow cả một rổ hoa hồng. Nhớ nhá. Đây là thư của Nguyễn Thông ở địa chỉ anh chàng ngớ ngẩn 2603 yahoo.com. Anh chị thân, gặp cô ấy chỉ mới 3 tuần ngắn ngủi, nhưng với em sự gặp gỡ đó đã làm trái tim em tan chảy. Cô ấy lên thành phố để thi đại học, ở nhờ người nhà bà con đối diện nhà em, thật thú vị phải không anh chị? để xem thú vị ở điểm nào nào. Em rất ấn tượng bởi cô ấy rất hiền và giản dị. Cứ mỗi tối đến, em lại đứng trên ban công nhà mình nhìn sang, thấy cô ấy đang cầm cuốn tập ôn bài là em thấy rất vui. Cô ấy cũng hay liếc nhìn qua nhà em nữa đó. Khi em vừa chơi đàn vừa hát thì ở nhà bên kia cô ấy cũng nhìn em từ lúc nào mà em không hay. Khi ánh mắt chạm vào nhau, cả hai đều nở một nụ cười thật tươi và như thế ngày nào em và cô ấy cũng khẽ liếc nhìn nhau thôi xong ôn thi đại học mà thế này thì chắc là đỗ thủ khoa rồi <laughs> này quyết kia đừng có suy diễn lung tung nhiệm vụ quyết không phải là ngồi đó đoán ra đoán non thêm mắm thêm muối mà là đọc thư nhá đọc tiếp đi hôm qua cô ấy về quê rồi anh chị à em nhìn theo như muốn níu kéo lại nhưng không thể em bây giờ rất nhớ cô ấy nhớ nụ cười ánh mắt mong anh chị giúp em phát tặng cô ấy ca khúc Loved to be loved by you của mạng Terenzi với lời nhắn mình mong bạn thi đỗ đại học với số điểm thật cao mình sẽ luôn nhớ bạn I'm standing here. Been waiting for so many years, and today I found the queen to reign my heart. You changed my life so patiently and turned it into something good and real. I feel just like I felt in all my dreams. There are questions hard to answer. Can't you see? to be loved by you. You're looking kinda scared right now. You're waiting for the wedding vows, but I don't know if my tongue's able to talk. Your beauty is just blinding me like sunbeams on a summer stream and I gotta close my eyes to protect me. Can you take my hand and lead me from here, please? gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn email của tóc rối sita a yahoo.com.vn Anh ơi, em nhớ anh. Em nhớ anh bằng cả những ngày mưa không được gặp anh. Em nhớ anh bằng cả những ngày nắng anh đợi em. Em nhớ anh bằng nước bốn hồ đại học nông nghiệp. Nhớ anh bằng những chuyến xe bus 11 cuối cùng ở trường em. Em nhớ anh bằng tất cả những gì em suy nghĩ. Em nhớ anh bằng tất cả những gì em thấy, em biết. Nói chung, Em nhớ anh nhiều tới mức em cũng không thể biết nó là bao nhiêu nữa. Anh nói yêu em, anh chẳng bao giờ thấy mệt mỏi vì chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của em là mọi vất vả trong anh tan biến hết rồi. Em thì lúc nào cũng chê anh, toàn nói ghét và không bao giờ thừa nhận là nhớ anh hết. Mặc dù anh của em hiền, tốt bụng, lại cũng đẹp trai và có nhiều cô thích đấy chứ. Em chẳng ghét anh tẹo nào cả, mà lúc nào cũng nhớ và yêu anh nhiều lắm. Anh chị à, mùa hè này sẽ là một mùa hè khó khăn với cả em và anh ấy, vì chúng em sẽ không được gặp nhau trong suốt thời gian dài Em nhờ anh chị phát giúp em ca khúc Inside Your Heaven của Carrie Underwood. Tới anh ấy là Vang Lam 197 kèm theo lời nhắn Giờ hơi à, chúng mình sẽ sớm gặp nhau thôi. Nhớ anh, em sẽ không khóc nhè đâu. Em sẽ học thật tốt, yêu và tin tưởng đồng chí tuyệt đối đấy. been ocean coming around this it's right It's so amazing Every time I see you I'm alive You're all I've got You lift me up The sun thân mến, để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Này Snow, hmm? khi một mối tình đã kết thúc, cô gái đến với người khác, người con trai vẫn còn yêu thì anh ta nên xử sự ra sao nhỉ? Éo le, éo le đây. Người ta vẫn nói if you love a woman, let her fly nếu bạn thật sự yêu một người phụ nữ thì hãy để cho cô ấy bay, vì nếu tình yêu của bạn là chân thành thì rồi cũng sẽ có ngày cô ấy trở về bên bạn. Cái cụm từ có ngày ấy nghe nó có vẻ xa vời nhỉ. Nhiều khả năng là cô ấy sẽ bay vào một cái lồng nào đó và sẽ không bao giờ có thể vùng vẫy giữa bầu trời được nữa. Vậy thì nói gì đến cái ngày quay trở lại? Thế thì tôi cũng chịu thôi. Làm sao tính được khi có cả hàng ngàn cái lồng răng ra khắp nơi hả? À mà sao quyết có vẻ lo xa thế? Người yêu thì chưa có mà đã đang nghĩ đến chuyện có ngày cô ấy rời xa mình. Tôi biết ngay là thế nào Snow cũng lôi chuyện của tôi vào đây mà từ bây giờ nhé mỗi lần làm thế nhé đâu phải trả tiền bản quyền cho cái sự lonely của tôi đấy tôi biết lỗi rồi thôi đập thư này đi quick lonely này trả cho một nghìn đồng tiền bản quyền này à, thư của Bùi Lượng ở địa chỉ thiên lâm blue gmail.com gửi người yêu của người yêu tôi tôi thực sự không biết anh có dò hỏi qua nhưng không thể biết được thật sự xin lỗi khi không thể gặp trực tiếp anh để nói chuyện thẳng thắn cũng như để biết được dung mạo anh ra sao anh và cô ấy đẹp đôi thế nào. Khi cô ấy nói rằng cô ấy đã có người khác, tôi đã thật sự bị sốc. Nhưng rồi tôi biết tôi không thể níu giữ được trái tim cô ấy, nên đành phải nương nhờ anh, mong anh sẽ chăm nom cho cô ấy. Cô ấy ư? Tính cách thì rất bướng bỉnh, nhưng về tình cảm thì cô ấy lại là người có trái tim của lòng bao dung. Cô ấy đã quyết định gì thì khó mà thay đổi được, nên anh hãy cẩn thận nhé. Tại sao tôi nói điều này ư? Chỉ vì tôi không thể quan tâm chăm sóc cô ấy được nữa. Nhắn tin có lẽ cũng không. Cô ấy là người mạnh mẽ mà, nên anh hãy cố gắng mà dung hòa nhé. Đừng nên la lớn với cô ấy, vì cô ấy biết mình sẽ phải làm gì. Cô ấy thông minh mà. Nhưng khi mà giận rồi thì anh phải là người xin lỗi trước nhé. Đừng quên nhắn tin chúc cô ấy một ngày mới tốt lành, một ngày mới cũng như là buổi tối trước khi đi ngủ. Cô ấy sẽ thích lắm đấy. Tôi thích anh là người yêu nhiếp ảnh hơn vì cô ấy có nụ cười của một thiên thần. Chính vì vậy mà anh hãy cố gắng có những bức hình thật đẹp cùng cô ấy nhé. Hãy biết rằng khi nhớ tới cô ấy, điều đầu tiên có lẽ anh giống tôi là nhớ nụ cười của cô ấy nhất. Và hãy làm cô ấy cười nhiều hơn tôi nhé. Điều tôi mong muốn ở anh đấy, chàng trai ạ. Khi đi uống nước thì hãy chọn nước mía, thêm ít quất thay vì nước uống khác. Cô ấy sẽ like, nhiều khi cô ấy tự quyết định việc của mình, nên hãy quan tâm chia sẻ công việc cùng cô ấy. Cô ấy cũng rất thích hai người làm chung cái gì đó, món bánh hay là vào bếp. Đặc biệt cô ấy luôn giấu kín những tâm sự nên anh phải khéo léo. Khi cô ấy ốm, cô ấy sẽ không bảo với anh đâu. Hãy gọi điện hàng ngày với cô ấy, bất kể những lúc rảnh rỗi, chỉ một chút thôi sẽ làm cô ấy thấy mình thật hạnh phúc. Sẽ rất lâu sau tôi mới có thể quên được cô ấy, nụ cười ấy và hình dáng ấy. Trên đây là những tâm sự của em khi em không thể giữ trái tim của cô ấy được nữa. Cô ấy là người chủ động chia tay với em và em biết cô ấy muốn dừng lại tình cảm là để em tiếp bước trên con đường sự nghiệp. Mong anh chị hãy gửi tới cô ấy ở địa chỉ Nguyễn Thị Thủy 212 a gmail com ca khúc Earthbound của Conneries với lời nhắn: Anh biết em mạnh mẽ nhưng biết nói gì đây ngoài anh yêu em. Em là Lượng số điện thoại 093222 3832. Cảm ơn anh chị rất nhiều. strangers, I've come down again. Back to the real world. back to the real world, back to the ground. And not high above it, without your loving, now I'm earthbound. Because your love, it lifted me above it all without it leaving me so far to fall. I, I hope you I find hope what you're looking for. I never thought there could be any more. But if you really have to go, you take the high, I'll take the low. me, don't you real world, back to the real world, back to the ground. Not high above it, up where the love is now. because our love it took us to another place and it's so hard for me to face but if you really have to go you take the high I'll take the low ooh, ooh. but when you leave me don't you know hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick and Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. Email của Nguyễn Văn Trung có những điều rất khó khăn khi nói ra, nhưng khi đã nói ra rồi thì thấy trong người rất chi là dễ chịu. Trước khi anh nói ra những điều đó, anh thấy bé đâu có như vậy, nhưng khi nói ra, anh thấy bé có chút gì đó xa lánh anh, không còn đối xử với anh như trước nữa. Thật buồn quá, anh muốn nói để bé thêm hiểu anh hơn và có thể anh không xứng đáng với bé nữa, nhưng anh cũng thấy vui vì anh đã nói được điều với người mình thích. Vào ngày sinh nhật bé, anh chúc bé sang tuổi mới mang theo bao niềm mơ ước và thực hiện tốt ước mơ hoài bão của mình và bé luôn tin rằng luôn có một người ở bên cạnh. Gửi đến bé ở số điện thoại 016745255173 ca khúc của Daniel Bedingfield. If you're not the one, then why does my soul feel glad today? If you're not the one, then why does my hand fit yours this way? If you are not mine, then why does your heart return my call? If you are not mine, would I have the strength to stand at all? I never know what the future brings, but I know make it through. strength to stand today. Cause I love. gosh các bạn thân mến, để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Thư của Phan Thu Ngân, địa chỉ Fountain Pen 0509 gmail com Thân gửi anh trai, nhiều khi chỉ mong sao mình không nhạy cảm đến thế. Em đã từng lo sợ một điều rằng có thể em chỉ là người thay thế để lấp khoảng trống trong anh, hoặc là anh vẫn đang ngộ nhận lẫn lộn giữa em và chị ấy. Giờ biết thêm một vài chuyện thì lại nghĩ như thế có khi còn tốt hơn sự thật anh đổi thay, vì trong em anh luôn là người trung thủy. Đúng là em đang sống tuổi 20 nhiều ngọt ngào và cay đắng, thấy thật khó khăn để hiểu mình và hiểu người, không hiểu nổi những giọt nước mắt lăn xuống là dành cho ai và dành cho điều gì. Có phải là vì những ký ức xưa tươi đẹp không, hay vì hôm nay anh không còn là anh của ngày ấy? Cũng có thể vì nhận ra kỷ niệm chỉ là của riêng em, hay thậm chí vì anh đang đau khổ bởi tình yêu đơn phương với người ấy. Cũng không hiểu rõ tại sao khi chính thức thừa nhận người trong trái tim anh không phải là mình, em lại thấy nhẹ lòng thế. Em nhủ lòng những lời hứa dành cho anh. Em yên bình và nhẹ nhõm để tha thứ. Em sẽ chỉ yên lặng sống bên anh thôi. Em sẽ là em của ngày xưa. Mỗi khi gặp anh là thấy an toàn, thân thương, ấm áp, không một chút lo âu, nghi ngờ. Còn nữa, anh sẽ không phải lo lắng cho em đâu, vì cái kết của chúng ta vẫn là lý do. Em ngốc nghếch không biết trân trọng tình yêu. Em đủ hiểu. Nếu anh biết em tổn thương vì nhận ra tình cảm anh dành cho em không thật mà nói lời chia tay, anh sẽ dằn vặt mình lắm. Thật ra em từng nghĩ ai lừa dối tình cảm của mình em sẽ không bao giờ tha thứ. Thế mà bây giờ khi anh đã làm em đau khổ, em lại thấy thương anh vô cùng. Cái sự bình yên trong trái tim này sao nghe xót xa thế? Là vì tình yêu không còn hay tình cảm ấy đủ lớn để em đủ bao dung tha thứ cho mình và cho anh? Nếu một ngày anh muốn đi tìm em, hãy tin rằng em vẫn luôn ở đây, ngay đây thôi. Nhờ anh chị gửi tới anh ấy ca khúc Tu vas me quitter của Hélène Serrara. Cảm ơn chị rất nhiều. hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. email của Nguyễn Minh Phương ở địa chỉ phương nguyễn ms 94 gmail com gửi Hoàng Vũ. Lừa dối có lẽ là liều thuốc độc để giết chết một tình yêu. Em đã hiểu nhưng vẫn cố lừa dối anh. Em hiểu mình cần phải xin lỗi nhưng lại muốn nhận lời xin lỗi từ anh. Hãy xin lỗi em đi. Xin lỗi em bởi anh đã tha thứ cho em quá nhiều. Đó là một cái tội rất lớn đấy. Hãy xin lỗi em đi và anh phải yêu em. Thật quái lạ phải không Quick and Snow? Mình thật sự là một con người được hưởng mọi đặc ân của tình yêu mà không biết nhận lấy. Trong khi anh ấy yêu mình thật lòng, thì mình lại là kẻ không trung thủy. Anh ấy tha thứ tất cả cho mình, nhưng mình lại là kẻ hoang hoang, muốn anh ấy phải xin lỗi. Cuộc đời thật là chớ trêu, với những con người quá độc ác như mình lại được nhận vòng tay bao dung của một người như vậy. Muốn nhờ anh chị gửi tới anh ấy ca khúc You Must Love Me của Madonna với lời nhắn: Hãy yêu em đi, anh nhất định phải yêu em bởi có lẽ giờ mới chính là lúc em yêu anh thật rồi. we intended to be. We had it all. You believed in me. I believed in you. Certainties disappear. What do we do for our dream to survive? How do we keep all our passions alive as we used to do? Deep in my heart, I'm concealing things that I'm longing to say, scared to confess frightened you'll slip away You must love me thân mến, để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Này Snow. Hmm? <sighs> A yêu B, B yêu C, C lại yêu D, D có khi lại đem lòng yêu A. Hai. Một vòng tròn đơn phương, tình yêu có cần phải rắc rối như thế không nhỉ? Chừng nào mà quyết còn nói về tình yêu bằng những từ negative như là rắc rối, lằng nhằng á thì quyết sẽ không bao giờ có được nó nhá. Đến vòng tròn đơn phương mà quyết còn chẳng thể trở thành một điểm nữa là. ngoài Vì có ai yêu quyết đâu. Xem ra tình yêu có vẻ phức tạp nhỉ? Ừ. À, à phức tạp nhưng dễ thương, không ừ. negative nữa đúng không Snow? Mà có khi giữa một biển đất cát hỗn tạp như thế thì những trái tim bằng vàng mới có dịp tỏa sáng Snow nhỉ? quyết bắt đầu hiểu ra rồi đấy. Chịu có ăn nhiều đồ hải sản vào cho nó thêm phần thông minh. Tối nay mời tôi đi. Studio này một mình tôi thông minh là đủ rồi. Thôi Snow đọc thư đi, cũng có chuyện đấy email của một cô gái ở cung market ở địa chỉ nguyên vi gmail com Gặp lại mối tình đầu đơn phương sau 12 năm xa cách, em đã vui mừng biết bao đã có thể xóa tan đi một cảm giác khó chịu mà bao lâu rồi em vương vấn mãi trong lòng. Gặp lại anh, giờ đã là một chàng trai mà em thấy mình thua kém về mọi mặt. Chính vì điều đó, em tình nguyện trở thành một người bạn tốt bên anh khi anh cô đơn, chia sẻ với anh những nỗi niềm, luôn hạnh phúc khi anh rủ đi ăn uống này nọ. Anh thì đang một mình. Sau khi chia tay người bạn gái xuất sắc, anh chưa tìm ra được hạnh phúc mới, nên em biết anh chỉ coi em là một người bạn của anh mà thôi. Tuy nhiên, em cũng rất vui vì biết ngày xưa khi còn trẻ con ấy, khi em tưởng tình cảm của mình chỉ là đơn phương thì ra anh cũng có thích em vậy là em cố gắng đóng vai người bạn tốt nhất hiểu anh nhất để hy vọng một ngày nào đó anh quay đầu nhìn lại và thấy một người con gái sau bao nhiêu năm vẫn luôn thích anh hạnh phúc ở đâu xa có khi ở ngay bên mình anh ạ vậy mà đến một ngày khi anh thông báo hôm nay anh đi uống cà phê với bạn bè và gặp một cô rất xinh cô gái ấy là bạn học cấp 3 của em tim em như thắt lại những linh tính không hay làm cho em thấy sợ hãi Em tự nhốt mình suy nghĩ đến một tuần sau mới dám quyết định thú nhận tình cảm của mình để cứu vớt, để thêm một lần hy vọng. Vậy mà đáp lại, anh lắc đầu, anh chỉ coi em là bạn. Em hiểu và vẫn chấp nhận là bạn của anh để mong anh chia sẻ những niềm vui nỗi buồn của mình, để mong gần anh còn hơn lại xa mãi mãi. Vậy mà anh không hiểu, anh xa lánh, anh từ từ cố thoát khỏi em, không cho em hiểu anh nghĩ gì, anh ngại em, hay anh không muốn em là kẻ thứ ba, đơn giản vì em là bạn cô ấy anh đã từng hiểu cảm giác cô bạn gái cũ đoạn tuyệt với anh như thế nào. Sao anh không hiểu khi anh làm vậy? Tim em như dao cứa. Em cảm thấy mình trở nên khốn khổ. Em cược rằng anh không thể hiểu cảm giác mỗi chiều đi làm về, chạy xe ngang cửa nhà anh, dáng đi chậm để nhìn vào xem anh đã về chưa. Em cược rằng anh không thể hiểu cảm giác em đứng ngoài tiệm cà phê, nhìn vào bên trong khuôn cửa ấm áp có anh và cô ấy. Em cược rằng anh không thể hiểu cảm giác trên con đường mưa mặt em sũng nước, mặn chát và em cực rằng anh không thể hiểu em đã đấu tranh như thế nào chỉ để quên anh. Em chỉ có một lựa chọn, đó là quên. Và bây giờ hơn nửa năm trôi đi, em vẫn còn đau nhói. Dù thế nào đi nữa, em vẫn không thể hết yêu anh. Những lời này có thể anh sẽ không muốn nghe, còn em, em vẫn muốn nói ra cho nhẹ lòng trước khi bước đến một giai đoạn mới của cuộc sống. Chào anh nhé, tình đầu đơn phương gửi đến anh người con trai cung nhân mã ca khúc Someone Like You của Adele. that you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. shy. Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never Wednesday. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never nothing compares, no worries or cares. Regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how? instead. Yeah, yeah. Các bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. email của Hoàng Hải Hà 49a.gmail.com gửi tới anh yêu thương. Hình như anh đang giận em, bởi vì anh chẳng nói một lời nào nên em cũng không biết, không thể tìm anh vì chúng ta đang ở cách xa nhau quá, cũng không thể liên lạc. Hình như anh cố tình trốn tránh, nhưng em không hiểu anh đang trốn tránh điều gì. Điều ấy khiến em nghĩ rằng anh đang trốn tránh em. Cái cảm giác này thật tệ. Giá như em biết chính xác anh đang nghĩ gì thì em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Có thể anh nghĩ em lãng quên anh, em sẽ không bao giờ tìm anh khi anh quay đi với em nhưng nếu anh cứ như thế này thì sẽ chẳng bao giờ anh biết em vẫn đang chờ anh cả. Khi nhớ anh, em có thói quen vào Facebook của anh để nhìn thấy anh, muốn copy ảnh của anh về máy, nhưng chẳng có một bức ảnh nào anh đứng một mình, luôn luôn có những người bạn bên anh và đó là một thế giới không hề có bóng dáng của em. Thỉnh thoảng em cũng hay ghen tị và suy nghĩ quẩn quanh một chút, nhưng em chỉ cả nghĩ thế thôi anh nhỉ. Chấp nhận một tình yêu xa xôi Em không thể trách anh vì chính em là người đã lựa chọn như thế. Hạnh phúc xa dần em không hay, bây giờ đã ngoài tầm tay với. Những lúc bên anh chợt đến rồi chợt đi, nước mắt em rơi nhiều hơn khi nghĩ về một tình yêu đang kết thúc. Con đường mà anh và em đang đi thì còn quá dài và nếu như anh đã mỏi mệt, anh chị thân em nhớ anh chị gửi tới anh ấy ca khúc If I Thought You Would Ever Change Your Mind của Agneta Franskov trình bày bài hát mà em vẫn hay hát cho anh ấy nghe và hy vọng anh nghe thấy bài hát này khi anh không thể nghe thấy em. Cảm ơn anh chị rất nhiều. begins to shine. Sweet perfume in tiny old caskets. If I thought you'd ever change your mind, I would take you away. wild roses when the sun begins to shine. Winter fruits and summer wine. bạn thân mến, để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Này này Quick, ừ? đã đến yêu cầu cuối cùng rồi đấy, xong rồi Quick chở tôi về nhà nhá. Không, tôi đã hẹn với bọn Hà Còi Lan ỉn là đi ăn hải sản rồi, Snow tự về đi. What? Tôi không tự về đâu đấy, thế thì cứ ngồi trong studio đi này sự ga lăng của Quick đi đâu hết rồi hả từ lúc tôi gặp Snow vậy thì hãy đọc bức thư này đi ok thư của Nguyễn Tiến Phú 83 gmail.com cô bé thích một bầu trời đầy sao đêm và theo em vào tận giấc ngủ không thể xây cho em một căn nhà mở mái tôi đã hì hục cả ngày chủ nhật rảnh rỗi để dán lên trần phòng em cả một bầu trời sao dạ quang cô bé thích cánh đồng hoa dại vàng nhỏ xinh đu đưa trong gió chẳng đủ tiền để đưa em đến nơi xa xôi Tôi lặn lội tìm cho em một bức tranh tường về những bông hoa vàng khờ dại. Cô bé muốn biển xanh, biển lại rộng lớn và rất xa. Tôi lại tặng em một chai thủy tinh với cả biển xanh êm đềm, cả con ốc to đùng. Tôi năn nỉ xin thằng bạn thân để em có được cảm giác trọn vẹn với biển xanh sóng vỗ. Thế đấy, không thể làm những điều vĩ đại mà em ao ước, nhưng tôi tin mình có thể làm em hạnh phúc vì những điều giản đơn. Tôi thấy mình hạnh phúc khi có thể làm em mỉm cười, Cô bé à, tôi thích em, em biết chứ. Anh chị thân, ngày 25 tháng 7 này là sinh nhật em. Em muốn ngỏ lời với cô bé ấy. Anh chị giúp em nhé. Nhờ anh chị gửi ca khúc tới cô ấy là Đậu Thị Đông Đông, lớp VHH2B, Đại Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0984 306 528. Quyết thấy chưa? Muốn nhận thì Quyết phải biết trao đã. Mới có việc đưa tôi về nhà, Quyết đã vội chối đến đẩy. Tôi sẵn sàng trao, nhưng tôi phải biết là trao cho ai. Snow đừng có mà so sánh với bức thư của anh bạn trên vì Snow đâu phải là cô bé. Còn những ý muốn của Snow thì tôi biết thừa, đâu phải là loanh quanh giữa những mấy bức tranh bức họa mà từ lâu đã là những chiếc túi những đôi giày rồi. 분명히 이랬을 것 같아 그럴 바에야 차라리 지금인 게 낫지 깊이 사랑하게 되고 나서 알지 아는 걸 다행으로 생각해 그래서 I'm okay 모든 걸 없이 다 줬어 너를 믿었기에 내 모든 걸 다 줬어 넌 그걸 버렸어 I gave you my everything 그래서 이젠 I'm gonna be okay 다른 남자를 만난 거는 이번 한 번뿐이라는 말도 안 되는 말로 보는 만화 탈로 날 얘기 말고 그냥 돌아서 내가 너무 아파 너를 보는 게 그만하고 싶어 매일매일 난 속고 있었어 네가 어떤 사람인지조차 몰라 가졌던 걸 다 버릴 정도로 값어치 있는 일이었던 것만이 우리가 함께 했던 시간들이 또 함께 할 수 있었던 시간들이 아쉽지도 않니 너는 상관없니 지금 넌 Are you okay? hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. quick and snow show.